إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا Hakika sisi tumekuteremshia Qur'ani kidogo kidogo فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا basi ngojea hukumu ya mula wako mlezi wala usimtii miongoni mwao mwenye dhambi au mwenye kufuru. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Na likumbuke jina la Mola wako mlezi asubuhi na jioni. Wa al layli fasjud lahu sabbihhu laylan tawila. Na usiku msujudie yeye na umtakase usiku wakati mrefu. In هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا وحقيقه watu hawa wanapenda maisha ya kidunia na wanaiacha nyuma yao siku nzito. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا amthalahum tabdila Sisi tumewaumba na tukavitia nguvu viungo vyao na tukitaka tutawabadilisha mfano wao wawe badala yao inna hadhihi tadhkiratun faman shaa attakhadha ila rabbihi sabila hakika haya ni mawaidha basi anayetaka atashika njia ya kwenda kwa Mola wake mlezi. Wama tashauna illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima, wala hamwezi kutaka ila atakapo Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye elimu, mwenye hikima. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما Humuingiza mtakaye katika rehema yake na wenye kudhulumu amewawekea adhabu iliyochungu. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah. Hakika sisi kwa rehema yetu na hikma yetu tumekuteremshia wewe Kurani kwa njia ya kukutuza moyo wako na uweze daima kuihifadhi, basi hutoisahau kabisa. Basi subiri uivumilie hikma ya Mola wako mlezi kwa kuakhirisha kushinda kwako kuwashinda maadui zako na wewe ukapata mitihani kwa maudhi yao wala usiwatii washirikina wengi wa madhambi waliozama katika ukafiri nadumisha kumbuka na kumtaja Mola wako mlezi na sali alfajiri mapema na dhuhuri na alasiri jioni na usiku sali magharibi na isha nafanya ibada za usiku kwa muda mrefu hakika hawa makafiri wanaipenda dunia na wanaifadhilisha kuliko akhira na wanaiacha migongoni mwao siku yenye misiba mikubwa na vitisho vikali wala wao hawajui nini cha kuwaokoa waona hayo sisi tumewaumba wao na tumefanya kwa hikma kumbwa kwao na tukitaka tutawateketeza wao na tutawaleta mfano wa wao badala yao ambao hao watakuja kumtii Mwenyezi Mungu kinyume na wao Hakika sura hii ni mawaidha kwa walimwengu wote. Basi mwenye kutaka atafuata njia ya imani na Mungu kwenda kwa Mola wake mlezi, imfikishe kwenye mafira yake na pepo yake. Wala nyinyi hamwezi kutaka kitu chochote ila wakati anapotaka Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kuzijua hali zenu, mwenye hikma kwa anayoyataka na akayahiari. Humuingiza mtakaye katika pepo yake. Basi kuingia peponi ni kwa fadhila na rehma Mwenyezi Mungu. Naye amwadhalilisha wenye kudhulumu. Amewatengenezea adhabu iliyochungu chungu.